bostean goizarekin sena kate guziak uh, aldutuko dituzte frekuentziak uh, emeter guzietan. Erra nahi du eh, telebista bako txetan berriz, berriz sekatu beharko direla kate horiek uh, berriz ukaiteko denak HD kalitatean. Erra nahi du uh, arte baginitken lehena, bigarrena, seigarrena eta zazpigarrena HD kalitatean. Eh, gehi uh, ogoietik ogoita bosterat, eta guai uh, eh, frantxeseko senaguziak denak uh, asdetan izanen dira. Uh, lau urte baino gutio dituzten uh, telebistak, badute uh, bortxaz uh, asde hori. Beraz, telebista horietan beharko dira bakarrik uh, uh, kateak berriz sekatu. aldiz, be, lau urte baino gehiago dituen uh, telebistak, ez dute bortxaz uh, asde hori, beraz, horren uh, telebistenako beharko dira boatirak uh, eh, kalitate berri zerriko platzeko. Behar da telebista piztu eta eman behar da zazpigaren sena, arte sena, zenta arte senan beti uh, irudia deraik, uh, emisionea deraik, beti eskerreko aldean gainean, bada izan behar da logoa arte HD. Arte HD balin bada be, bakarrik senak sekatu behar dira, ez balin bada HD hori, ebe hor beharko da boatir bat aldatu. Badila boatirak Bakoitzak antena uh, olako boatierrak balio dute ogoita bost eta berroita amak euro artean. Mm -hmm. uh, gelo uh, parabolan dilen diendeak, uh, ez, ez baitute antenatik ukaiten ahal senak, uh, eh, ebe parabolatik boatirrak balio dute eunta berroita amare euro eh, eta berreun euro artean. Batzuk ukaiten aldute ere telebista oai, internetetik horiek uh, bortxaz badute asde hori. Mm abonamendu bat duten uh, diendeak uh, kanalpusekin edo ere bortxaz badute deia asde hori. Kasu guzietan izaiten alda desbaintasun bat, uh, man behar da deia zer den instalazioa,